Kaya ayan na po, nagising na po na may mabigat na kaso ng amnesia sa gitna ng kawalan. Ang tanging palatandaan ng ating nafaraan ang pangalan at address ni Harry sa loob ng sombrero na ito. Kaya pumunta po sa apartment at doon kita nahanap at iyong banana den. Tumigi ka sa pansasalita Tom. Hallucination ka, hallucination ka.